A potom, drago braćo, rekli smo još jedna od jako bitnih stvari, jako bitnih sebeba koje ukoliko čovjek bude ostvario, osjetit se slast u ibadetu, gospodaru Đelja Vo'ala, slast u životu u cijelini, da je jedna, jedan od tih sebeba udaljavanje od grijeha i ptari litete dhvot da se čovjek udali od da se čovjek udali od grijeha. A, potom, draga braćo, ostvarivanje tauhida tahqiqu at tauhid Ostvarivanje tauhida je također jedan od najbitnijih i najvećih razloga čovjekove sreće na ovom dunjavu. Osjećaja ledneta, osjećaja slasti u životu na ovom dunjavuku. Tahtiku et tauhid. Da čovjek ostvari tauhid. Kako onaj obavezan tauhid, tako onaj poželjni tauhid. Imamo onaj tauhid koji je obavezan svakom robu kojeg ukoliko ga ne ispuni, ima grešan kod gospodara subhanahu wa ta'ala, zaslužuje kaznu. I dakle, tauhid kojeg je poželjno upotpuniti. Teuhid koji je poželjno, poželjno upotpuniti. Što god dakle teuhid bude veći i jači kod čovjeka, to se dakle njegova sreća i njegovo zadovoljstvo na ovom dunjavu biti, biti, biti veća. Pogledajte kako je teuhid, draga braćo, sklonište i Allahovih neprijatelja i Allahovih prijatelja. I Allahovi a'da neprijatelja i Allahovi eulija štićenika. Što se tiče njegovih neprijatelja, Teuhid ih je spasio, Teuhid je bio sebe da ih spasi dunjalučkih problema. Dunjalučkih neda, nedaća u koje su, koje su zapali. Pa nas gospodar žele vala obavještava o njima i o trenucima, momentima u kojima su isporavali Teuhid Allahu Jalla wa'ala, pa kaže فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Pa kada bi se našli na more, na lađe, i zapali u poteškoće, šta su radili? Dobili su iskreno Allahu, iskreno mu ispovjedajući vjeru. Zaboravali bi sva božanstva mimo njega, tada bi ispodavali teuhid Allahu Jalla wa'ala. Ali kada bi bili spašeni, farama kada bi Allah spasio, ili berri na kopno, kada bi došli na sigurno, idha hum yushrikun idha hum yushrikun one bi dakle li širk Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala što se pak tiče Allahu i Eulija tevhid njih spašava i na dunjavu i na ahiretu mušnike njihovo ispoljavanje tevhida u određenim momentima poput ovo koje smo malo prispomenuli kada zapadnu poteškoće spašava ih od dakle poteškoća na ovom dunjavu gospodar Žemlja Vala i spasi izuzeva ako ne bude, dakle, momenat u kojem se ne prima, poput, dakle, faraona koji je ispolio teuhid u trenutku kada mu je došla smrt. Amentu anahu la ilaha illa alladhi amanat bihi benu Israil wa ana minal muslimin. Ja vjerujem da nema drugog Boga sem Allaha, da nema drugog Boga osim Boga u kojeg vjeruje benu Israil i ja sam od muslimana. Dakle, htjeli me tu teuhid, ali došla je u vrijeme, ispolnjena je u vrijeme kada se, kada se ne prima. Dakle, spašava ih, ako ne bude dakle, kasno vrijeme, spašava ih na ovom dunjaluku. Biva sebe njihova, njihova spasa, ali na ahiretu ne. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا I mi ćemo pristupiti dijelima koje su radili i pretvoriti ih u prah i pepeo. Međutim, što se tiče Allahovi eulija, Allahovi štićenika, teuhid je njima utočište i spas i na dunjavuku i na, i na ahiretu. I na dunjavu i na ahiretu. I zato vidite kako je Yunus a.s. dobio gospodaru Jalla wa Ala dovom tevhida, da se tako izrazimo. Dobom tevhida. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu mina zalimi. Nema drugog Boga osim tebe. Slavljen neka si ti, o gospodaru, doista sam ja bio od onih koji su se prema sebi ogriješili. Dakle, dova dova teuhida, pa ga je gospodar žele vlada spasio iz tmine utrova kita, tmine, dakle mora, tmine noći u koje je, sve ove tmine u koje je zapao, Yunus alaihi alaihi salam. Yunus alaihi salam. Također, doba kerba, doba poteškoće, je opet doba teuhida, jer se u njoj veliča gospodar subhanahu wa ta'ala, nema drugog Boga osim Allaha, svemoznog, vla, vlasnika, arša, velikog i tako dalje i tako dalje. Opet dakle, čak i ova doba, ona je doba, ona je doba teuhida, doba kojom Allah subhanahu wa ta'ala odstranjuje od muhmina vjernika po teškoću, odstranjuje nedaće. Isto tako u drugom hadisu kod imama Ahmeda rahimahullahu ta'ala, kada je poslanik sallallahu wa wasallam rekao da nije nijedom muhmina vjernika ne zadesi kakav musibet, pa potom kaže, gospodaru moj, ja sam tvoj rob, sin robinje tvoje. Tvoja odluka je za mene pravedna. Moja kika je u tvojim, u tvojim rukama. Nad mnom se izvršava malim fije hukmom, nad, nad, nad mnom se izvršava tvoj propis i tako dalje. Pa potom kažeš šta? Es'aluke bi kulli, bi kulli ismin huve lek. Samejte bi i nefsek molim te svakim tvojim imenom koje ti pripada, koje si objavio u tvojoj knjizi, ili poučio nekog od tvojih robova, ili si ga pak zadržao ilmu l'gajb kod sebe. Dakle, opet teuhid, teuhidu l'asma'i, u aslifa, dova kojom Allah subhanahu wa ta'ala osramljuje opet od mu'mina vjernika po teškoću. Dobu za koje poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, treba da onaj koje čuje da je, da je nauči, da nauči dakle ovu, da ovu dobu. Također, najbolja dova, kao što kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, najbolje, ono najbolje što sam rekao ja i vjerovjesnici prije mene na dana Arefada, jeste La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahu l-mulku wa lahu l-hamdu, wa huwa ala kulli šajnim qadir. Opet dakle, tevhid. Nema drugog Boga, sem Allaha. I nema ortaka, nema suparnika. Njemu pripada vlast. I njemu pripada hvala. I on sve, i on sve može. Opet dakle, opet teuhid. Pa je teuhid sebe da čovjek u njemu nalazi utočište i spas i na ovom dunjavuku, a dakle i na ahiretu teuhid je njegov, teuhid je njegov spas. Jer ništa neće biti na sunnjem danu tako teško kao riječi La ilaha illallah. Opet dakle, teuhid koje su došle dakle sa njenim šartovima, sa njenim, sa njenim uvjetima. Stoga kaže Ibn Qaym, rahimahullahu ta'ala, govorit će o teuhidu, التوحيد ألطف شيء وأنزه وأنزه وأنظفه وأصفاه فأدنى شيء يخدشه ويدنسه doista je teuhid najblaža stvar, najosjetljivija stvar i najčistija stvar. Tako da i mali trag na njemu se primećuje, prlja, prlja ga, kada ga i tako dalje. Yu'athiru fihi, ostavlja na njemu, na njemu trag. Fahuva فهو كأبيض ثوب يكون I on je poput najbjele haline. Kad bijela halina, na njoj ostaje svaki trag, makar bio i mali, makar bila tačka, primećuje se taj trag na bijeloj, na bijeloj halini. Takav je primjer, kaže, i teuhida, poput najbjele haline, na kojoj ostaje svaki, svaki trag. I zato Teuhid, kaže, može poremetiti i sitna stvar, pa i šehva el-hafije, tajna, tajna strast i tako dalje. Pa ako čovjek požuri, وقلع ذلك الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا له ويتعسر عليه قلعه Pa ako čovjek povede računa o tim tragovima koje, koji se nađe dakle, na njegovom teuhidu i odstrani, onda je uspio u suprotnom, ako to ne učini, postaće njegov, dakle, adet ili njegov, njegova čud i narav koju se nakon toga teško odkloniti. Koju se nakon toga teško, dakle, teško odkloniti. Najmanja stvar može uticati na, može uticati na, na teuhid. I zato čovjek treba nastojiti da ga upotpuni, da ga ostvari i u, i, da, dakle, u potpunosti kako rekao smo njegovu obavezu, tako i njegovu poželjnost, da se kloni kako onog velikog, tako i onog malog, za kojeg se poslanik sallallahu alaihi wasallam mališi, za kojeg se poslanik sallallahu alaihi wasallam najviše, dakle, bojao po svoj ummet. Najviše bojao po svoj, po svoj ummet. I opet, ovo ostvarivanje tevhida, draga braćo, nije dakle da čovjek samo zna na pamet teoriju. Nije to dakle ostvarivanje, ne ostvaruje se teuhid samo na taj način da se nauči teorija na pamet. Ne, već kada je teuhid u pitanju, onda je tu bitna, onda je tu bitna praksa. Onda je tu pitanje, u pitanju, dakle, u pitanju je djelo. Ar-reža, nada u gospodara Dželjavara. Koliko čovjek ostvario ovaj, dakle, vid ibadet, ovaj dio teuhida. Koliko je stvario al khauf strah od gospodara Subhanahu wa ta'ala. Koliko je stvario etelotkul, oslonac na gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Nadu, kao što rekao smo, strah, jekin, i tako dalje, i tako dalje. Koliko je ostvario ove, ove stvari? Mi često spominjamo primjer da čovjek dosta često zakaže u teoriji, iako zna u praksi. Iako zna, iako zna u praksi. Pa da tako vidiš da zna, da je ubijezen, da sve dakle, da je gospodar želja vlada primjer radi raza, da je obskrbite, da on daje obskrbu, napaku i tako dalje. Ali pored toga vidiš čovjeka kako ga poteškoća možda, koja nije na stepenu darure, ili ljubav prema dunjavuku i tako dalje, požurenost vidiš kako navodi da uzima primjer radi kredit, da podiže kredit i čini i grije, nepokornost Allahu subhanahu wa, Allahu subhanahu wa ta'ala. Iako, da dakle, teoretski zna jekin. Čvrsto je, dakle, kod njega postoji teoretski čvrsto, čvrsto ubeđenje, ali u praksi je zakazao. U praksi je, dakle, zakazao, dao je prednost e, hukbu, nevstvete ljubavi s onome što voli njegova duša nad onim što voli gospodar džinde Dakle, ovdje ovaj dio teuhida, jedan od ibadeta, a to je hukbu, nije da dakle ostvare u potpunosti. Ne samo da nije ostvaren u potpunosti, nego nije ostvarena dakle njegova obaveza. Ono što ti je obavezno, a to je da daš prednost ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala nad dakle ljubavi prema svom nefsu, prema svojoj da prema tvojoj dakle familiji koja možda eventualno od tebe zahtjeva da uradiš grije i tako dalje i tako dalje. Dakle, teoretski ovdje teuhid nije dakle nije ostvaren onako kako treba i kako gospodar subhanahu wa ta'ala traži od nas. Isti je primjer i sa ostalim dakle ibadetima, sa ostalim vidovima, vidovima teuhida koje smo koje smo spomenuli. Sa ihlasom, sa iskrenošću. Koliko dakle čovjek iskren u svojim djelima, u svojim ibadetima. Sa tevekulom kojeg smo isto tako spomenuli koliko se istinski oslanja na gospodara subhanahu wa, na gospodara subhanahu wa ta'ala, oslanja li se na Allaha ili se možda oslanja na sebebe, što opet biva mali širk koji utiče na teuhid. Oslanjanje na sebebe jeste mali širk koji utiče na teuhid. Da se osloniš na sebe, a ne na Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer dakle, kod akidah usunata u džemata jeste da čovjek treba uzimati sebebe ne dakle da ne zamaruje sebe, da ih uzima, ali onda kada uzme sebe, da se osloni na gospodara sebeba. A ne da se osloni na taj sebeb kojeg je, kojeg je dakle on uzeo. Na taj sebeb kojeg je on, kojeg je on uzeo. I zato kaže Nukajim Allahu ta'ala, među ljudima ima oni koji kojima njihov tauhid kebir, azim, veliki. Jelmiru fihi kathiru min velike al-athar. I kada čovjek ima veliki tauhid, onda šta se dešava? Dešava se da taj njegov teuhid topi sitno, dakle, prljavštinu koja upadne u njega, dakle, male grijehe i tome slično, male ili velike, čak i velike grijehe, ukoliko upadne, dakle, u njih, ako je njegov, njegov teuhid, njegov teuhid veliki, ogroman. I tada je, dakle, taj teuhid, poput velike vode, kaže Ibn Qaim, poput velike vode, u koju, ukoliko upadne kakav neđaset, neprljavštine, dakle, nečistoća, neće uticati na neće uticati na njega. Neće uticati kao što da dakle, ta prljavština i čistoća neće uticati na veliku količinu vode, tako i ovdje na dakle, određeni grijesi, ako je teuhid čovjeka velik, dešava se šta da se ti grijesi utope u more teuhida. Ovo ne znači da čovjek nakon, to, e, nakon toga otvori sebe uh, otvori sebi vrata griješenja, ne. Ali dakle, govorimo o fadiletu teuhida, o vrijednosti teuhida, da onda kada ga čovjek ostvari, to biva sebebom da se grijesi, dakle određeni grijesi utapaju, da ih nestaje, ih nestane, kao što dakle nestaje, izgubi se ova prljavština u dakle velikoj količini, velikoj količini vode. Ali možda kažem, no kaj im se desi da vlasnik manjeg teuhida da bude obmanut, vidi vlasnika velikog teuhida i kod njega vidi određene, određene grije, pa se on kaže možda obmane, a on ima slab iman, a pa uradi ono što uradi, vlasnik većeg teuhida, فَيَظْهَرُ مِنْ تَأْثِيرِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِي التَّوْحِيدِ الْكَثِيرِ Pa se zatim nakon toga dešava, onda je njegov primjer, poput primjera koji ima dakle, u svom koritu malo vode. Kada se u njemu stavi prljavština, onda te se ta prljavština vidi. Kada se pomiješa sa čistom vodom koja je malo, ima je malo, onda se dakle ta čista voda zaprlja. Dakle, njegov teuhid je slab i onda kada se pomiješao sa grijesima, zaprljao se njegov, zaprljao se njegov teuhid. S druge strane, vlasnik velikog teuhida, njegovo dno je čisto i on može da dakle da primijeti, da gleda od vidi, dakle da primijeti taj grije i da zatim nakon toga da primijeti tu manjkavost kod sebe i da je zatim nakon toga očisti za razliku od vlasnika, dakle, slabog teuhida kojem je njegovo dno mutno, dakle, i zbog toga ne primjećuje, dakle, manjkavosti i mahane, manjkavosti, dakle, i mahane, mahane kod sebe. Ishodno kaže Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala, ishodno tauhidu biva dat i nur na sudnjem danu. Prilikom prelaska sirata. Ishodno dakle teuhinu čovjeka, na osnovu toga biva dakle velik i njegov nur. Jer će nekome dakle taj nur biti poput sunca, nekome će taj nur biti poput blistave zvijezde, nekome poput svjetiljke i tako dalje. Nekome će biti dakle njegov nur poput, dakle, male sitne svjetiljke na, na njegovom, dakle, prstu. Na njegovom, na njegovom prstu. Pa čas se upali, pa čas se, pa čas se ugasi. Shodno jačini i veličini telhida biva, dakle, i nur, svjetlo prilikom prolaska preko, preko silata na sunjem danu gospodara Dželjavada. Molim da nas učini od onih koji su potpuniti svoj teuhid, a dakle znate da je od 70.000 ljudi od, sa 10.000 ljudi koji su ući u džennet bez polaganja računa, to su oni koji su ostvarili u potpunosti teohid. I zato šehehu l-Islam Muhammad ibn Vahab, rahimallahu ta'ala, je naslovio poglavlje Babu man haqqaqa teohide, dehala l-džennete bi gajri hisab, poglade o tome da onaj ko ostvari teohid, ući će u džennet bez polaganja računa. Dakle, ostvari teohid u potpunosti. Ostvari teohid u potpunosti. Gospodara Čelja Vala, molim da nas učini bolji. Subhanika Allahuma bihamdika, ašhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih.